katika mitambo wengi sana Makemba. Naomba nianze tafadhali. Habari zenu? Aiko sawa. Mjambo? Aliyewahi kutokea waandishi kiasi hicho? Naomba tuna mimi vitu viwili aina vitu aina viwili kusema. Moja ni kwa Yanga na ya pili kwa watu wa Simba. Sawa? Nianze na wana Yanga watulie. Haina kubwa iliyotokea, haina mfuriko iliyotokea kwa Yanga, sawa. Sisi tunaamini mchezaji haipo juu ya timu na timu haipo juu ya klabu. Yanga ilikuwa kabla, itakuwa baada. Mimi mara nyingi nasema Yanga ni wa, ya watu, itakuwa kabla, ilikuwa kabla mimi na itaendelea baada mimi, na hakuna mchezaji yote ituasumbue tuta, hey, eh, kwa sababu tumekosa tumeanguka. Wako wachezaji wengi sana duniani sawa. Lakini desturi yetu ukitizama ya Yanga baada ya sisi kukuwa viongozi wenu na tupata ile heshima, hakuna mtu tumeachana naye, ikikuwa mwalimu, ikikuwa mchezaji ametushtaki sisi, ikikuwa tumeanza na mwalimu yule Tom, afu yule Brands, yule Hans, wale wameondoka na heshima zao, sio na tumewaga vizuri na tuendelee na shughuli zetu. Mwaka huu Kavumbago na nani yule mwingine wapi wameenda Azam, tumepiga kelele ah, sisi. Ni uhuru mtu kuondoka mara mafate utaratibu ambayo zinasema kwa sheria sawa. So, sasa hii ni mpira, tujue watu wataondoka na watu watakuja wapya. Mbuna ni mfano mzuri sana, mchezaji amecheza miaka mingi sana, amefika mahala ambapo tumeachana naye. Sajigwa pia ni mfano mzuri sana, tumeachana naye vizuri, kafundisha mpira, karudi tena kama mwalimu sio? Sasa sisi tunayo utamaduni mzuri ya kuachana na watu, lakini tukikuwa tumetukana wakati naashiana au mtu hapati utaratibu, tunachukua hatua za sheria. So maslahi ya Yanga kwa njia ya sheria na kanuni tutalinda na ja kwanza nilisema hata kwenye mwezi wa kwanza kikao cha wanachama kama Okwi hajarudi mwezi wa sita samani kwenye kikao chama, kama Okwi hajarudi tutaleta nyewe wachezaji bora. Umeona nadhani Coutinho, umeona Jaja, umeona Mwalimu kadhalika, umeona hayo watu. Usisahau sisi ndio tulioleta Okwi hapa na sisi ndio tuna nusu kuondoka, wakati ikifika muda mwafaka akatimiza shati inastahili. Sakata ya Okwi sio kigeni uh, zilikuwa vitu viwili tatu ambayo zilitokea nyuma kidogo, labda wengi ulikuwa haujui. Mkataba wetu na Okwi ni yeye lazima alikuwa apate kibali ya kucheza mpira, sio ilikuwa kwenye mkataba, kwenye mchezaji huyu tumeweka jukumu ya kupata kibali ya kucheza kupata ya mpira kutoka yeye, sio kutoka kwetu. Kwa kwa wachezaji wengine wote tunaandika sisi tutafuatilia kibali. Yeye alikuwa na mgogo yake na Tunisia na sijui AV Villa na sijui nini na nini, kachelewa kupata ile kibali ya mpira. So sisi tunaanza naye kusema look kwa sababu wewe umechelewa, umekosa mechi tatu za ya ndani na mbili za nje nje, umekosa. Utatufidia vipi? Aidha tupunguze muda ya mkataba au tuongeze. Ndio mazungumzo yalikuwa wakati mwezi wa tatu nne, yeye katoroka akaenda kwake, sawa. Sasa naomba tusisahau mechi kumi na tatu za ligi yeye kacheza sita tu. Tusisahau kwenye mechi mwaka msimu uliopita kacheza mechi sita kwenye kumi na tatu na kwenye zile mechi sita akafunga goal moja tu, sawa. So maana wana Yanga, naomba tuelewane, hakuna mfuriko kubwa iliyotokea kwetu, inaweza kukuwa mema umetokea kwetu, lakini kwa kifupi, sisi tunapenda kufuata sheria na kanuni zinatawala mpira. Tulichofanya nini baada ya kutoka kambi, tumepeleka malalamiko kwa TFF bana, huyu bwana kapotea. Nimeweka barua kutoka mwezi wa nne, mwezi wa tano, saba na mpaka mwezi wa nane. Ni barua yetu ya nne tuwepeka TFF kuhusu haya sakata ya bwana Okwi. Yale ambayo tuliomba kwenye mashtaka yetu, malalamiko yetu hajaamuliwa bado. Sawa? Hajaamuliwa bado. Kanuni za mpira inasema mpaka amuzi itoke kwa shika ya mpira sio wewe unaweza kuamua kwa niaba ya mchezaji, ah, mimi simpendi aondoke. Hapana, unayo maelewano nao na inasimamiwa na kanuni za TFF ambayo iko chini ya FIFA. Kitu ambayo inatugusia sisi zaidi ni ukikuwa kwa kanuni za FIFA na, na TFF inasema ni ukikuwa mkataba yako bado mwezi sita hajaisha, huwezi kuanza mazungumzo na timu yote nyingine licha ya kuingia mkataba na yote timu nyingine. Nadhani nyewe ushahidi na tumeona jana wanaoki wameingia mkataba na wa Simba. Sasa kwa Yanga nishamaliza, kwa Simba nataka kuongea nao kidogo leo. Usisahau mimi wa kwanza kupongeza Simba waliofunga Yanga kwenye Bonanza. Wengi ulikuwa hapa, nimewapongeza, kazi mzuri, sio? Sijakataa kuwapongeza kwenye uwanja waliokuwepo niona, nimepongeza watu Simba huko nimewaaga vizuri. Sawa. Mimi wa kwanza kwenye timu ya mpira kupongeza mwenyekiti mpya wa Simba aliyopatikana. Dhamira yangu ilikuwa ya kushiriki na upande wa Simba kujenga mpira ya nchi yetu, kwa sababu mimi naamini kama Simba ikikuwa imara, Yanga itakuwa imara zaidi. Yeye mchangamoto muhimu sana kwenye mpira, lakini wana Simba ambayo wako kwa nini unachagua watu ambao hawajui wanafanya nini? I mean, ilikuwa sio mbali kutoka Msimbazi kuja kwetu kutuliza bwana, huyu mkataba ipo haipo. Kama naweza kusema timu ya Misri ilikuwa hajui sawa, lakini Simba kutoka huko kutuandike bwana, bwana unaye mkataba naye bwana, sisi hatuna tatizo ya kuuza wachezaji maadamu ifuate utaratibu. Hatujapeleka mashtaka yote kuhusu kwa wako na yule nani ya uh, Domayo na wangapi wameondoka kwetu. E, sasa kama wewe umetaka umeamua kuvunja utaratibu za mpira, unastahili sisi tufanye nini? Kwa kweli, bahati mbaya watu, ndio maana nasema ni watu Simba nyewe unapotoshwa una na viongozi ambayo hawajui mpira wanachopangiza nyie ni pabaya. Mimi sio mwanachama wa Simba wala sina interest Simba yakifanya vizuri, lakini kama Yanga ikipenda changamoto kwenye uwanja wa mpira sio sio swala, ni kwa sababu kama hatuna Simba kucheza, hakuna tamu ya mpira, tutarudisha deni lini? Sio sasa, sisi tuna ile story yetu, tukipenda kucheza mpira tunawekeza kwa timu yetu, ikikuwa mwalimu kaza hii uhuni ambayo wanafanya Simba, sisi kama Yanga tunaweza kufanya vile vile. Mshahara ambayo Yanga analipa wa mwezi nadhani mbili ni mshahara sawasawa ya Yanga ya Simba mwaka nzima. Haituzuii sisi zaidi ya busara yetu na hikma na akili na kadhaa, tusifanya hivyo kwa wachezaji wa Simba kwa historia ambayo wenyewe unajua sisi kwenye kwa fadhili whatever, siwahi kwenda kwa, kwa, kwa Kaseja kusema bwana, vunja mkataba nitakupa senti ni sini nani. Nimesubiri, tumefanya mipango, mkataba yake inakuwa inakwisha, unaingia maelewano naye, sio Kaseja nani mwingine um, Kevin Ojo ndani, sio hatuja vunja au tuweke uchungu na Simba, lakini Simba wanafanya wao wanayosimamia shughuli zao za Simba wanafanya vibaya. Sasa leo asubuhi, na leo asubuhi tumeandika malalamiko kwa TFF kusema bwana Oku ikapewa kaptura za Simba, kavunja mkataba, bado anayo miaka miwili. Tunaomba sasa adhabu iongezewe kuenda mpaka Simba. Ile ya madai yetu ya Okwi tumeongeza, sio kwa sababu alikuwa anaongea timu ya Misri, sasa kaingia mkataba na na Simba, tumeongeza, tunaomba afungwe mpira maisha yake. Tumeomba TFF pia afunge FIFA, afunge Simba. Sasa jamani, naomba, kwa nini muhimu sana niongee na Simba? Sisi hatuna chuki na Simba usi, wala watu wasione sisi tunawataka kuonea Simba kugombana na Simba, hatuna tatizo nayo kwenye mpira, kwenye uwanja, watani wetu tunawaheshimu, tutashindana nao huko, lakini haya wanayofanya wao, kama wakifungwa, je, inamsaidia nani? Na sisi pia tuliomba fidia dola laki tano kwa sababu yale ambayo tunaomba sisi tunajua ni sheria inasema nini. Adhabu hayo haina kiwango, sawa. Adhabu kuenda kuenda sawasawa, wewe unagombana na mke wako <laughs> alafu yule anatangaza ndoa <laughs> Sasa kesi ni hili eh? Sasa labda hii upenzi, nachukua mfano ya mume na mwanamke, sawa, tunaelewa zaidi. Labda hii upenzi ilianza zamani, hao <laughs> washazaa watoto pia <laughs> sisi haki yetu ya kushtaki sema, ah, kumbe kutoka ile siku alitokimbia kambi ni kumbe washafunga ndio siku ile. Hii yote ilikuwa ni bla bla tu. Hisa zetu sasa tunaenda tunapeka huko. Siku uh, bana Oku kaondoka kafunga ndoo tena na Simba, yote ilikuwa mchezo sawa. Lakini sasa ushafanya hivyo, sisi tunaruhusiwa kupata fidia yetu. Sasa tunataka fidia, tunaomba haki itendeke tumepeleka malipo TFF, sio kwa Okwi, sio kwa Simba, tumepeleka kwa TFF. Tumeomba hayo ambayo limeeleza. So kama ikikuwa bahati mbaya, bahati mzuri kwa Yanga, bahati mbaya kwa Simba, kama umefungwa au wameshushwa daraja au kadhalika, wasiseme Yusuf ni mbaya. Mimi actually lady, sababu yangu kuongea na nyie leo ilikuwa sio kwa sababu Yanga. Yanga tunaweza tunaelewana, hatutapi kutukopeta moja, tukapoteza ni wangi ni tatu tutakuja kama sio kutoka Tanzania tutakuja kwa Brazil, kama sio Brazil tutapata nchi nyingine. Kama sio wachezaji kutoka Yugoslavia na sijui wapi na wapi. Mwalimu umekuja umeondoka, bado Yanga ilikuwepo, sio na tunaendelea kupata wachezaji bora na walimu bora na kadhalika, na nyinyi washahidi sawa. Lakini zaidi imekuja kuongea na Simba, jamani, usitukie sisi wabaya yenu, wabaya yenu ni wenyewe. Unachagua watu ambao wanatafuta masifa na sio mpira. Yaani nimesikia kitu kiongozi mmoja akisema nini, what goes around comes around. Sawa? Sasa inazunguka inarudi. Sasa ikirudi, je, utakuwa tayari kupokea? Hmm? Je, utasema nini kwa wapenzi wako, timu yako imefungwa, wameadhabiwa vipi vitu? Na sisi kwa kwa tunajua kwenye TFF inaweza kuwa mambo ya Yanga Simba sana. Tumewapa siku saba tu TFF kufanya kazi hii. Hii swala Yanga itachukulia mpaka FIFA. Kama FIFA hatujapata yale ambayo tunaona ni haki yetu, tutaenda kwenye mahakama ya mpira ya mchezo Switzerland, tutaenda mpaka huko. Naomba tafadhali waambie watu wa Simba, sina chuki nao wala sisi hatuna ubaya nao. Sisi hakuna hakuna ushtaka yoyote imekuja kuhusu sisi uongozi, tunaenda kununua wachezaji wa Simba, tunawahonga tunawahonga. Hakuna hujasikia hizi muda ambayo mimi mwenyekiti wa Yanga tunajaribu kuwekeza kwenye timu zetu za mpira, lakini kwa sheria na kanuni ambazo zinatawala. Je, watajionaje leo mimi ambayo siwezi si, si, kusema ni zaidi, lakini niyo unajua Mungu amenibariki na, na vifaa vingi. Je, nikienda leo huko kwa Msimbazi nichukue wachezaji wote niwasainishe, alafu nifanyishe wacheze mazoezi Coco Beach na mshahara nalipa, sina uwezo hayo <laughs> Nauliza ni sina uwezo yala. Lakini unasema nini? Utakuwa muuni sio? Ni wa kwanza unasema nini? Wewe ni muuni Wewe unaharibu mpira. Sasa mimi naomba hayo ndio wanafanya viongozi wa Simba sio Yanga. Na ikiongea kwao usilaumu Yanga. Sawa? Sasa nichukue maswala yenu na tumalize hii. hiyo maswala yote karibu. anasema kwa jana alipokuwa anasema amepata barua kupitia TFF kwamba mmemshtaki yeye na mwanasheria wake. kwa Yanga mkabidhi barua ya kopi katika hilo? Lazima wewe ukimshtaki mtu yote, haki nasema nini? Umpe nakala. Kama akikuwa ameona tumefanya kosa kumshtaki, alikuwa na uhuru ya kusema bwana, hapa hii hapana, nilifiwa siku ile nimefariki. Lakini mimi nikuuliza swala lingine kwa lugha nyingine, yeye amewahi kushtaki Yanga kwenye TFF? Sisi hapa tunaongea nini? Yanga imeshtaki Okwi, sio? Sasa tuende kwenye point, yeye amewahi kushtaki Yanga kwenye TFF? Sawa, mimi sijaona barua yote, labda kapeleka kwa siri, lakini mimi sina barua yote ambayo wasina taarifa yote kutoka TFF, yeye ameshtaki sisi maana yake nini? Sisi hatujafanya kosa. Sasa leo leo, leo akisikia hayo akifanya kushtaki sisi kesho, maana yake utajua alijifundishwa tu, lakini hatujashtaki sisi, hatujashtakiwa na Nairobi. Na hata utaratibu za mahakamani, unashtaki unampa nakala, anashtakiwa, sio au sio? Ile ni, ni, ni sharia, tunajua sharia yote. Kwa nini tufiche? Kwa nini hatutaki kufanya, tunafanya kinyume sharia? na tumepeleka nakala ile barua kwake hotelini, bwana Beno kampelekea kwake hotelini, kwa sababu hatuna kuficha. Sasa yeye ame, kama ametaka kukua hakimu sasa anaamulia mwenyewe <laughs> kwa kikeche kesho eh? Yeye ameamua kukua hakimu kwenye jambo menamhusika yeye mwenyewe, na hata na niku, niku, labda nikusaidie kujibu swala yako hata kwa sawa hatujapata jibu kwa TFF, jina yake kwa usajili tumepeleka kwa TFF. Barua ya Okwi ipo kwenye orodha yetu ya TFF wakati tumepeleka jina zetu za sajili. Ndio sawa, ziko zaidi ya tano tunajua, lakini hatujapata bado hukumu ya nani, chombo husika. Kwa sababu chombo husika naweza kusema sasa hapana, wewe unashtaki huyu, umefanya kosa, actually bado unatarajia kumlipa sio sisi, mimi sio hakimu, mimi sio TFF, haipo ni kwangu, sawa. Wao ndio mamlaka ya kuamua, kama kukata rufaa kwa FIFA, si amuzi itoke ndio sisi tunajua tufanye nini. Sasa mtu akabuka leo, ah, kwa sababu shtakiwa na navunja mkataba, umeshtakiwa <laughs> sio ume, umefuku umevunjwa mkataba, umeshtakiwa alafu umeshtakiwa sio jambo moja, umeshtakiwa mambo tano sita saba ya kutoroka ya kukosa janga bingwa ya kujali na timu ya nje ya kufungiwa mpira Ume, ziko adhabu nyingi tuliomba kutoka TFF. Mbona yale zingine hatekelezi na hayo ambayo naona mwema inamsaidia anatekeleza? So nadhani nimekujibu swala yako. Niko yote, karibu mpaka zote sita, mpaka sita. Kwa sababu nikueleze kwa mujibu ya sheria, mimi sio hakimu, Yanga sio kufanya maamuzi. Maamuzi nani? TFF. Sasa mimi nitakuwa na nyima haki ya TFF kufanya amuzi mimi au Yanga kufanya amuzi, so unapeleka sita. Sawa, unaomba hii swala isikilizwe kabla kufungwa dirisha ya usajili ili ufanye maamuzi. Sasa nataka ah, sema kuvunja mkataba sawa, lakini adhabu hii au hela zenu haitarudi. Unaweza kuamua tofauti. Unaweza kwamba jaji, nenda cheza Brazil tena, urudi baada ya mwezi sita, mwaka moja, sio? Lakini kwanza usikie hukumu ndio uweze kuamua. Naam. Kwa hiyo hii fidia ya dola laki tano hmm. hmm. eh, no, ile ile ilikuwa mpaka jana asubuhi ilikuwa laki mbili sasa imeongezwa laki tano. Sasa sijui kesho itaruka milioni moja. Ndugu yetu anayopenda kaptura bwana eh? Mimi niliwahi kuona wachezaji wanapata jezi lakini kaptura sijawahi kuona. <laughs> baada ya yeye kuingia mkataba Unajua ni adhabu ambayo sisi tulikuwa mpaka jana ni kuongea na timu ya Misri. Sawa? Eh, mpaka jana asubuhi. Jana jioni ilitokea adhabu, sasa kaingia mkataba sio sio sawa sawa, unaongea na mume lakini sasa umefunga ndoo, unaelewa Kosa ni tofauti. <laughs> Naam, karibu niambie. Yeah, mimi naitwa Ezra Kana kutoka Kwale. Naam. Uh, swali langu ni kwamba labda mtufafanulie ni kwa nini mnaingia katika mapambano tena, kwa sababu kipindi cha usajili wa wako mm. kulikuwa kuna mapambano. Sasa hivi mm-hmm. mnaingia tena kwenye mapambano mengine na Simba. Maanake ni kwamba tunaendelea kukwamisha shughuli zenu sasa nyie Yanga. Labda ni kitu gani ambacho nyie mmekaa kukiframe sasa kuhakikisha kwamba huyu mchezaji mmoja labda kwa nini anawachezea akili nyie Simba na Yanga na kwa nini sio mchezaji mwingine? Sawa sawa. Sasa nikueleza. Unaomba sifa sana kusema yeye anacheza akili ya Yanga. Ya Simba inawezekana lakini Yanga haiwezekani. Sawa. Mwezi wa kwanza wakati tulimsajili, mwezi wa 12 wakati tulimsajili Okwi, sio? Kabla hapa tumepata barua kutoka UFA, tumepata barua kutoka FIFA, timu yake AC Villa, na kwenye mkataba tumeweka jukumu ya license ya nani yake. Sisi tumelinda maslahi ya Yanga, sawa. Simba sijui kama wanasoma hizi vitu sawa, kwa sababu wao wako kwenye what goes around comes around, wako bado wanazunguka tu, wanatizama wapi na watarudi huko huko, lakini ya msingi jamani Nipe mfano yoyote ya mchezaji ambaye sisi tumemsajili tumefanya kinyume ya utaratibu. Hata ukichukua mfano ya Mbuyu Twitter, sisi tumeenda kwenye klabu husika, tumesaini na klabu husika kwanza, alafu tumeenda kwa mchezaji. Sasa wenzetu kama hawafati hii, kila mwanamke ukipita njiani sio sio ya kuoa, wengine washachukuliwa sasa <laughs> sasa sasa unajua ni unakuta ile ile ile heshima na adabu na nini sema ah, ngoja ni check na wazazi wao sasa hawa hawafanyi hivyo so sisi nakwambia jamani kama nilisema mwanzoni kuachana na okwi sio shida yetu shida ufate utaratibu sawa karibu nilitaka kujua tu kwamba taratibu za mkataba mm -hmm. ina mahali inasema lazima kwamba kuvunja mkataba mhm. na hii sio jambo geni kwa klabu ya Yanga, kushavunja mhm. mkataba na mhm. baadhi ya wachezaji, lakini pia na makocha kadhaa wanaposhindwa kufikia malengo yetu. Sasa je, mchezaji anapoamua kwamba naona sasa malengo yangu hayatimii hapa, navunja mkataba, siku msatu tutakulipana badala ya kuingia kulumbana kama unavyofanya sasa. Hatulumbani sisi, nadhani hutuelewi. Mimi niko mfano, sio mtu wa mpira, sio Messi anataka kwenda Real Madrid, anagoma kwenda mazoezini, hachezi mpira, kaenda urudi kwa Argentina. Basi unakuwa unafanya nini? Unasema ni lumbano. Mchezaji mwingine Fabregas anataka kwenda Barcelona, amefanya nini? Kakaa meza na na Arsene Wenger, sio Suarez kaenda kwenda Barcelona, wamefanya nini? Umekaa umeachana vizuri. Sasa hii si lumbano. Hii ni kufata utaratibu ambayo zipo kwenye mpira. Kama nilikupa mfano, ukipenda sisi Yanga tufanye hivyo kwa Simba, tuende kuchukua wachezaji ah, huyu Tambwe ni mzuri, sio? Sainishe mkataba. Huyu nani Fili mzuri, sainishe mkataba <laughs> Anawaambieni fuko za Yanga ni ndefu kuliko ya Simba, lakini yale sio mpira. Huwezi kuibuka tu leo sema bwana, mimi nayo hela za mafuta naenda kusajili tu timu. Manchester City si wamepata adhabu, wamefungwa kusajili wachezaji miaka miwili. Unasema ni lumano? Ni taratibu, kanuni za sheria zipo, na ndio zipo njia ya kuacha kuachana. Hata hata ukikuwa umeoa umeolewa, ziko njia za kuachana kwa heshima na ndani ya sheria. Hatutaki watu waanze ku Ewe, leo tukikuwa umewekeza kwa wachezaji kama Ngasa au kadhalika ya yeah, kesho akiebuka achukue mfano kwa Yaopi, ah, hawatafanya chochote. Watu Yanga watatuelewa sisi vipi? Coutinho akifanya kesho kutwa utaelewa vipi? Jaja, Kanavaro, wachezaji wetu tisa wako national team, sio? wao wote tisa wakifanya hivyo utakuwa na timu gani? Bila itakuwa nini? Karibu. Uh, naomba kwa ufafanuzi wako tunaomba mm. concession mm. ni kwa sababu ya Okwi kwenda Simba sign contract au Okwi kufanya mazungumzo na Simba, kwa sababu kuna vitu hapo vingi mm, Nilikosikia ya pili, kwanza kwamba wale wamemtangaza jana mm. lakini hakuna mtu kwenye wakili kwamba jina lake atathamini KFF. Nani? Samani?

Je, tuna uhakika kwamba yani unakuta magari yatakuwa submitted kule? Naam. Kama yani kama Simba. Mm. Kama Simba watasubmit ah, sasa sasa nikuuliza, basi wamempa kaptura. Si walimpa kaptura, wewe uliona kwenye vyombo vya habari, ulitazama ah, TV. Sasa paka kuipea kaptura na chupi. Sasa bado unasema nini unataka nini zaidi? <laughs> hii dola hiyo hiyo dola kwa ajili ya wale kufunga kufunga ndoo haramu, kufunga ndoo haramu. Sawa. Naam. Jana baada ya viongozi wa Simba kusahihisha ofu, mm. uliwauliza mnamsahihisha mm. vipi ofu wakati bado ana mkataba na Yanga, mm. wakatujibu kwamba kwa mujibu wa OCPI amewaambia kwamba nyinyi mmempa barua, ukiachana na hiyo barua ya nakala ambayo mmemshtaki kwa TFF, lakini kuna barua nyingine mnamwambia kwamba mnamsitishia mkataba wake. Labda hili lina ukweli? Hakuna ukweli, Beni wewe labda ujibu. <laughs> Hakuna ukweli, hakuna ukweli <laughs> eh, hata barua ambayo yeye ametuandikia ame, ame sisi anarifaa barua tuliyopeleka TFF ambayo tulikuwa tume tunaomba kwanza shtaka la msingi lisikilizwe. Sasa yeye ametoa uamuzi ambao TFF walitakiwa watoe. Karibu ah, mwenyekiti, mimi nataka kujua, mmesema mmeshtaki, mmepeleka shtaka la pili TFF ya maongezo. La kwanza lilikuwa na dola laki mbili, la pili dola laki tano. Sasa mm. na ile laki tano ni kwa ajili ya Hoku peke yake au ni huku na Simba? Bahati mbaya huku na Simba na viongozi wao na wakala wao nikusomee kwenye Kiingereza. Okwi, Simba leaders, agents na kadhalika. Naam. Naam. Naam. Yeah. Oh. alikuwa anakutafuta kija kwako na wewe, kizuizi kuweza naye katika ukweli Kwanza ofisi yangu sio mali ambayo mtu anaweza kuingia ovyo ovyo, sawa? Yeye ameajiriwa nani na Yanga, ofisi ya bosi wake ni huyu, sio mimi, sawa? <laughs> so mimi siwahi kuona watu wa Yanga wanakuja ofisini kwangu bila appointment, sawa? Na wala hakuna mtu anakuja nyumbani kwangu bila appointment. Ya kwanza. Cha pili, ndio kakuja ofisini kwangu, sio jana, juzi kakuja mara ya kwanza, aliambiwa mimi sipo ofisini, kaacha noti ya kuomba kuniona na mimi. Jana sekreti wangu kampigia simu eh, kwa sababu jana, kwa sababu nota aliandika jana, mimi juzi, mimi nilikuwa sipo ofisini siku ile nzima. Jana asubuhi nimeona, nimemwambia ampangie ratiba kulingana na ratiba yangu, ilikuwa saa sita saa saba. Alijaribu kumpigia simu asubuhi, ameshindwa kumpata, mwisho akamtumia text, nikasema bwana Manji anaomba uje saa kadhaa, hajakuja. Basi ni hayo, hakuna ya zaidi, hakuna pungufu hapa. Mimi sijui kwa nini anataka kuniona mimi, sawa, wakati bosi wake ni huyu. Yeye ameajiriwa kwenye shughuli za Yanga, anakaa hapa, lakini ameenda mpaka tu. Sawa sawa, labda anayo shida yake. Naam, labda sasa wewe kama mwenyekiti, mm. kamati yako ya usajili unajiambia nini au unaishauri kitu gani ili isirudie jambo kama hili? Isirudie vipi? Unaweza kukataa isirudie vipi eh? au niambia wewe unipe ushauri gani? Labda wewe ukiwa mwenyekiti wa cloud unipe ushauri. sababu wewe ni kamati ya usajili inajua kila kitu. Sisi kwanza hatuna kamati ya usajili. Okay, kwa kweli tuna kamati ya, ya, ya mchezo sawa. Chini yao zinakuja kamati ya mashindano. Tofauti yetu na Simba, kamati ya Simba wanayo kamati ya usajili, sisi hatuna. Sasa wewe unajifunza nini kama mwenyekiti kwa swala kama hili? Nimejifunza labda ni tayari najua, sawa. Ukikuwa na woga, kichaa kiiba nguo zako, ukikimbizana naye, sawa. Bwana, mimi sipo hapa sana kusema ni huyu mbaya ni nani. Mimi nasema ni hii, tumepeleka barua, tumetoa taarifa kwa Yanga na Simba, tumefanya hayo, sidhani tumefanya kosa. Uh, na ni kwa kweli, tizamo yetu hakuna mtu ndani ya Yanga au nje ya Yanga anaweza kuwa kubwa kuliko timu wala timu haiwezi kuwa kubwa kuliko klabu. So, nadhani ile ni simamo letu. I mean, hakuna ya kujifunza kwenye hayo kama TFF hawatatii barua ya siku saba na FIFA na FIFA, FIFA. Na FIFA hajatii, tunaenda <coughs> mahakama ya mchezo Switzerland.